Kantuz kantu, Euskal Kultur Erakundeak babesutako emankizuna. Beskoitzeko erresinola ez izenez, ezaguna genuen estitzu kantariaren inguruan egindako dokumentala interesatuko gara gaur, Frank eh, Dolozogek eh, zuzenduriko lana larun bat untan, ikusi alizango baitugu beskoitzen, bisintxo gelan eh, atxaldeko bostetan, Igandean aldu den, lautan eta Otxailan ere baionara helduko da dokumentala Euskal Museoan eskeniko baitute, hortzailaren ba, zazpian asteazkenarekin arratseko zazpi terdietan. 2000 eta emezortziko txaian, mende laurdena beteko da, ez ditxuren hautsa betirako isildu zela, e, Euskal kantagintza berrian sortzaile, kulturan eragile, bere homenez egindako dokumentala bada honakoa, Frank Dolozogek e, utzi diguna, eta gaur, ba, gurera gonbidatu dugu, egindako lanaren aipatzeko, eta baita ere nahi Robles, e, ez ba, izanen dugu gurekin, e, kantaria hundionen inguruan, ba, saio berezi batekin nahi baiken nuen, eta gure partez ere omen alditxo bat egin, ezta? Ba, ongi etorriak, bihoi? Bai, zuri ere. Bai, mil eskar? Zer modu zabiltzatea? Ah, jasongi. Mm. Eh, lana hundia eginik, gustora, maitasuna suna eta orain eskoin eta ezka erakusteko goguarekin. Bai, hori da. Mhm. Em, zure dokumentala izan da, zure naia izan da dokumental honen egitea, nola baite estitxu omentzeko behar bat ere sentitzen baitzen nuen, Frank? Bai, berriketari nahi zen aldetik eta kantu zale ere, nik ez ditxu enuen ezagutu, um, hasi bainitzen lanean uh, ura zendu eta, baina uh, bere aitzia banuen, Uh, bere diskak entzuten genituen, Euskarazko irratietan eta bertzeetan ere, eta baginakien izan zela ez kantaria. Eta Uh, eh, oartu nintzen, ura aipatzean edo gure jatian hemen berian ematen ginoelarik, eh, diska bat edo aipatzen ginoelarik, eh, jendeak erreakzionatzen zuen, eskerrak ematen zizkigunta, bai euskaraz, bai frantsesez eta bai onaldean, eta gero uh, espainiolez ere lan egin noelarik Bilbon, eta oartu nintzen, eta Ameriketan ere izan ziren aipamenekin ere, eta hor oartu nintzen, uh, uh, jendea ukitu zuela, Eh, bihotzean sartu zela eta hor gelditu zela da guk edabideek ez dugu egun guziz aipatzen, baina aipatu bezain laster etortzen dire beti olako mezuak eta uh, mugarria ere izan zen eh, ganden urteko martxoaren sortzia, baionako hiriak deliberatu baizuen beraz ez ditxukarrika estrenatzea hor uh, lapurdiko hiriburuan eta orduan guk aipatu ginuen berri bat, bertze batzuen artean, gero egia erran behar eta egia da berri batzu aipatzean edo jende bat batzu aipatzean ba gehiago gustukoak ditugula, baina aipatu ginuen egun hortan, bon, estrenatu da karrika, e, igande hartan hori astazken batezen zen, eta ondoko aste buruan idatzi nuen ere deian idazten baitut, eta idatzi bezain laster, hola, erreakzioak, deiak, hola, eta Eh, etxerat edo mugiko herat, eta eta olakorik ez da gertatzen bertzeekin edo egia da orain sare sozialen aroan garelarik edo bada ipamen bat edo bertze polemika bali bada hasteko baina ez da olako eskerrik eta orduan mm, nik gainera jobleztarrak ez hautzen nituen mainan bertze bide batetik, beren kantaldiak, beren diskak eta beren lanak egiten bai zituzten eta hor banakien zerbait eh, bazela egiteko eta iruditu zitzaidan ba, momentua etorri zela eta hola suertatu da eh, Baleuko Durangoko ekoiztetxearekin lan egiten dute Euskal Telebistaren zat eta mm, Gernika bat aioia dokumentala egin genuen duela bi urte, orain bertze bat egin behar ginoen azkenean ez da agertu eta nik erranien, ba, lasai, bertzenaz badut ideia hori ez ditxun, eta bon, idatzi lau hori alde. Eta gano enbere ala baidatziak dira jaanik, ze dena gogoan dut aspalditik, badu goi urte biraka-biraka ari dela gure jatian hasi nintzenetik, geroztik eskuinta ezker izan ditugun aipamenak eta bereziki martxoaren zortziko ekitaldi hori, unki garria izan zena familiaren zat, eta gu orginen lekuko, eta iduritzen zitzaidan bazela garaia, eh, ez ditxu, eh, bon, itza hundia eranen dut, baina bere emateko, hau da, artista hundia izan da, alde askotatik, artistikoki, eh, bereziki, baina gero aintzindari ere izan da, gero bagnatuko dugu gehiago, eta ekarpen ahondia egin dio, Euskarari, Euskal Herriari, um, ehm, ertzi ideia initzeri, gero nik enuen ezautu, bainan sumatzen dut, um, Ah, nahiak aipatuko du, nik baino bekio, benan karaktera handiko pertsona eta demora berean biziki maitagarria, umoretsua, umore handia, zen hor serioski ari naiz mintzatzen, <laughs> baina uste dut umorea ez dela sekulan uh, galdu behar, eta gogoa handiarekin hasi ginuen lan handia handia, baina gogo txu biziki, eta ez ditxuri omenaldia egiteko, eta importanta da ere mm, emazte eritoki bat eh, ematea, eh, emazteak badute, baduzue, zuen tokia, baina egiteko egia da, gure lanak eta bideetan hartzen baditugu ere ikusten dugu proporzioa edo portzentaiak eh, zertan diren, lasterrago aipatuko ditugu futbol jokalariak edo pilotariak, hortan ere badira emazteak baina gutiago aipatzen dira, eta kantarien artean ere gauza bera gertatzen da, eta hortan ere haintzindaria izan zen, lehenetakoak izan baizen eta uh, eta pixka bat, ideia guziek uh, guzio lotuz eta egin dugu beraz ez ditxu dokumentala. Eta naia, zuek eh, familia nola hartu zenuten eh, proiektu hau? Ba, biziki untsa, zenta bon, ba, guretzat ere uh, eh, uh, eh, ba, tokia handia hartzen zuen eta, eta beti, beti dugu gure gogoan eta bihotzean uh, ez ditxu. Eta mm, guretzat omenaldi hori egitea dokumental baten bidez, ba, ba, biziki unkigarria, ikusi utanean Bilbon egia jaiteko eh, zaila, zaila ikustea, baina eh, oso polita. Eta gainera eh, publikoari erakusteko, bai ezagutu duten eri joitzapen bat a, ukaiteko, ta, eta ez duten ezagutu ere pertsoneri erakusteko nor izan den, Eh, gazteriari ere, eh, emakume gazteri ere erakusteko eh, zetokia hartu du, zuen uh, gara jartan, uh, taularen gainean izaitea gitarra batekin eta bakarlari gisa uh, uh, olako zera giro, gizon giro batean uh, sartzea gara jartan, zen egesa, eh? Mhm. ez bat ere. Eta gutxi ziren, eh? ezen bakarra, eh? bazen baiti dirin, uh, lurde ondo eta bera. Eta bera, hiru Orduan, bai, iru. Orduan, iru ez da ere, eh, hainitze. Mm. Zan bat diska grabatu zituen? Ama bost, uste. Ama Ama bost, uh, ogoi urtetan edo. Hori da, Hori da, bai. Aundiak eta txikiak, arek berak, uh, eh, bonik, eh, orain eh, bildu ditut, la informazioak eskuinta ezker, eta Euskadi jatian egin zioten uh, elkarrizketa bat zendu egin eta ez ditu zuzun bat diska egin dituzun, eta jaime otamendik galdetu zion. Eta ogoi bat, ez, eta txikiak kontuan hartuz, txikiek ere, biniloak, eh, berroita bortz eta itzuliko zera hoiek, ba, hoiek ere, ba, ba zuten da, beren garantzia, eh, ah, lehen lehena, eskaldun makila izan zen, bai, eta bai, bai hainitz, eh, ba, guk ere, ez daute ditugu, bai, bai, bai, ba, eta holakoak, ba, eta eh, hainitz. gira, bai, bai. bai. <laughs> Asi gara, pixka bat. Ba, iruditzen mazaizue, e, eh, ba, estitxuren kantu zenbaitzu, eur bilduko baititugu emankizun honetara e, bat entzungo dugu, e, astapen batean, e, esperantzari gabeko modio, entzutea, ongi, izatekela e, dokumentalean ere entzuten den pieza ere bat Bai, Salvadoren um, bertsuak dire, egia da, ez ditzuk denetik kantatu duela, badire batzu harinak, bertze batzu asko sakonagoak, bertze batzu arek eh, sortuak, gero entzunen ditugunak ere, eta hor sortzikoak eh, bere azken diska izan zen, nolaz baita, eta batzuek diote behar bada osoena izan zela, egia da Juan Carlos Irizar piano jolearen laguntza izan zuela hortan, eta Juan Carlos Irizarrek errantzaukun filma egitean, ba, oparia izan zela, ez ditsurekin, eh, Eh, lan egitzea eta gustora joko lukela orain ere jatzen du. Badaki orain berritzelgar ikusiko balute segituko luketela pianoan, gitarrarekin edo gabe eta kantatzen eta gelditu gabe, bai. Amor de gauza tristea bihotzen igatzailea e guzti zenea bezala کو ہو hartzen hau zuten emaitea Guiz aski banakiela Etzinta izkela nenea izan Bertze baten zatzinela Bainan alare maitatu zaitu ez baina zaken berezela Ere bihotza bizi naizela Entzun dugu esperantzari gabeko amodioa, gaur estitzuren inguruan ari gara mintzatzen, estibaliz robles arangiz bernaolaz, eh, mintzatzen ari gara, estitzu izizen ez, eh, ba, ezaguna, zaiguna ez da. Em, dokumentala injustuki eh, entzun dut, em, ba estitzu eh, estitzuren bere bizitzako irumaitasunak zirela irria, Euskal Herria eta Euskara, eta kantua, naia. Bai, Ba bai, beti hortan ari zen, fen, beti kantuz eh, eta irri ere, bazuena irri biziki politu bat, eta, eta nortasuna haundi bat ere, eta hori aipatzen ere frankeri, eh, eh, sobera emozioan txartzen zenean, a, segidan uh, zuzenean uh, eh, irrik arkailaka bat entzuten zinuen, eh, hori piskal pixkat bazertzeko, <laughs> eta berak erraiten zuen ere, egun batean behar zera bederen horren erdi bat irri egina, eta egunero, egunero, egunero. Eta, bon, haunditu da familia haundi bateana uh, mutikoen arteana behar zuen ere bere tokia egin, amekagarena, amekaren gain, Eta, haulertzen <laughs> duzu, orduan uh, bazuen nortasun zinez eh, handi bat, bai, bai. Mm -hmm. Ezakit, kontatu dizun eh, bere lehen urratsak holtza gainean olakoak izan ziren. Orduan, lehen urratxak niretzat etxean izan dira, bere anai eta aizpekin. Eta hasi ziren lehenik soroak laukotea, Ba, nire aita ugu zirkuz eta eta xabi zoro zabalekin eh, montatu zuten eh, talde bat. Eta ondotik eh, ere uh, batzen bere, aizpak ziren ere kantatzen zuten, uh, ainarak taldearekin, Eta berak du gero eh, ba, Frankek eh, kontatuko digu eh, nik baino bekioz nahi kerketak egin ditu, baina irratietan ere uh, konkurtso batzuk pasatu zituen, gero gitarra ikasi du, baina aski gutxi, eh, gitarra uh, ikasi, hafen, uh, uh, pixka bat, eta gero sartu da, be olako txapelketa batzuetan, eta irabazi ditu, eta ora ateratu da, baina Frankzuk, ni baino gehiago... Zeratzago. Zago baino eh, gehiago. Bai, baina nik etxeko, bai. etxeko bai. historioa ezagutzen duen, kanpokoa ere gaira jartan. Alga dugu nahi abakizu eh, bai. Ez auto duzu <laughs> ongi, eta bertze batzuak. Baina nik dut eta gira da arxiba batzu hola bildu ditut eta ganden udan eh, murgiltze abezala egin nuen, entzune, zirakurri, zarek ze erraten zuen, nola erraten zuen ere, importanta baita, irriaren aldetik eta gero bertze uh, gauza frangoren aldetik, um, autodidakta eh, ere importanta da. Eh, berez, bai zuen hori, uh, boz hori, uh, ama zenaren aldetik, eh? ama txik ere bai, kantatzen bai zuen. Bai. Hori da, bai. zeba dire kantariak eta ez ama bakarrik. bekarrik. Ez ama eta beste izeba, argentinak bat. Bai. Opera eta kantatzen zituenak, eta olako gauzak, eta biztan da, Behar bada ez ditzuk bere bidea ginen zuen, baina gila da olako giro batean ahonditzen zarelarik, horrek eramaten zaitu, ba, eta niri interesatzen zaidana biziki da mm, nola kantatzen duen hain teknikoki, eta badugu kapitulu bat hortaz, behin egan eta kantari ona dela behar da hori esplikatu, eta azaltzen dugu luze eta zabal, eta interesgarria eta zeren publikoa hortan ez da trompatzen, uste dut erraten aldela Euskal Herriko kantari oberenetakoa izan zela, oberen ez balin bada, benen, mm, bazituen doain eta gero landu zituen ere uh, uh, pixka bat, eta egin zuen orako ekarpen handia, eta hortako publikoak orain ere Eh, gogoan du, ez? Eh, ez eta horren zun bere kantu bat, eta bertze edo ematen alduzu, eta batzutan galdetzen zioten orduko kazetariek, gure lankideek, erraten zioten, ba, ez ditxu, benen gazteek, eta zer diote, eta, ba, entzun dezatela kantu bat, eta eh, ikus dezatela, eta gustuko balin badute, hola, eta orain ere, uh, kantaria initzen itzulia egin dut, biztan da, gara jortak kuek ezautu zuten, baina orain ere gaztea initzek eta erreferentzia bezala dute, biztan da, olako hauts eh, garbia, eh, gora joaten dena, apala paletik hasi ziduritzen du egiten zuela nahi zuena, hautsaren eh? hmm, aldetik. Bai, bai, eta... Hori loria da, azkenean olako kanta, artista oso bat entzutea eta gainera estilo bat baino gehiago, eh, berdin kantu tradizionala, siberokoak edo hola, eta gero hartu Amerikako, Ameriketako kantuak hartu, hoiek euskara zeman, kantatu, edo batzu gaztelaniaz ere, zergatik ez, batzuek leporatu zioten, ba, pentsa, nolako bekatua, gaztelaniaz kantatzea, Mm, bizkaiko familia batean edo Ameriketan direlarik hainbertze guzu eta haiekin delarik zubia hola, eta gero bada kantaria zarelarik edo edo zoin artista zure ekarpena egiten duzu, heldu den bezala, ez? Eta mm, hor bada, biztan da, Euskaraz ari zen, eta biztan, ez ditxu Euskalduna zela, eta Euskaraz ari zela gehien gehienik, baina azkenean ez da mugarik, ez? Kantua, bai, ez hori bai. zuen Gainera bere abotsa erabiltzen zuen musikat jasna bat bezala niretzat eh, hori uh, zen eh, importantea za, eh, idatzi ditu bai hitzak eta baina doinua zen eta bere abotsa uh, garrantzitsuena. Eta, eta horrekin nahi zuen uh, edo lasaitu edo alaitu uh, uh, emozio bat pasarazi uh, bere ahotsaren bidez. Eta niretzat, uh, eh, boianenik uh, eh, musikoterapian ginen hor. Mhm. <laughs> Me mm -hmm. zinez, zinez, ba, doain bat da, baina nalere erabiltzen zuen jendea unkitzeko eta bazakien unkitzen zituela. Eta bon, berekin uh, izan naiz ere amabi urte kantatzen. Eta ba, ikusten nuen nola publikoa ezartzen zen edo uh, unkitua, edo edo eta eta bat bateana eh, eta kantu bat utzi eta olako kantu emozional bat eh, egin eta hasten zen be eta astokeri bate jaiten gauzak pixkat eh, ari alaitzeko eta oso bizia zena, hon bai unkigarria eta energiaz betea Eta bon, fin, razoi duzu, e, uh, universala zen, bere hautsa, edo zoin izkuntzan emaiten alzuen, uh, amodioa pasarazteko edo bake uh, e, mesu bat pasarazteko, bon, behala, zuen uh, beste helbururik niretzat. Eh? Mhm eta izkuntzak aipatzen bai nituen, bada gauza bat, Ameriketan aski gaztelik, eh, asizen kantatzen, hemen anjiduok duok eta erraten zuten argazki bat bada filman, mila bederatzi honta irurgoi eta lauean, eh, publikoa entzinen eta gero lau urte geroago Bilbon, beraz kantu txapelketa horiek, eta Bilbon, Eibarren, Maulen, eta eta gero handik eh, denbora batera joan zen Ameriketara, torduan bi haste pasa behar zituenan eh, Venezuelan Karakasen, eh, eta egon zen Seila Betez, diska bat grabatu zuen, uh, espainolez, kantu gehien gehienak, baina hiru euskaraz. Nahi nuke diakin, garai hortan eta orain ere nok grabatu duen dituen kantuak euskaraz, euskal euskalegian batzu bazaretez zorionez, baina Ameriketan nok egin du hori. Eta ez ditu izan zen ere uh, euskararen enbaxadorea. Hemen uh, Mintzo zarelarik hola jendeekin, ibilizen pixka bat ere Parisen geroago, jendeak ezagutzen zuen. Orduan, denbora berean, badu, e, eh, zensura ikaragarria, frankisten ostikoak, ikaragarriak Bilbon eta egoaldean, eta denbora berean, frantziako telebistan hartzen dute, e, e, zen bezala, eta kantari handi bat, Euskaraz kantatzen du, frantziako telebistan hori nok egiten du, nok kantatzen du, nok kantatu izan du Euskaraz frantziako telebistan. Hori da, bai. Eta alde hortatik eta gero bertze, orduan ez gara neurtzen bakarrik eh, Madrilek edo Parisek zer dioten, baina artistikoki han zerbait egitea zen da bazuten, eta aukera asko, kantari asko kerrarazteko, eta orain ere gogoan dute, arxibetan miatzen gineularik izan ginoen zailtasuna, eh, ez ditxu eh, idazteko, baita molde hainitz, ba, molde bakarra da, berez, eh, estibaliz baita, eta e s t i t i s a u bai, e e, Eta ez da ez eta, da estibaliz. Hori da. Eta alde hortatik, biztan da, artxiboetan bilaketak egitean eta zaila zen. Eta ez ginuen aurkitzen, eh, hainbertze, aipatzen zaukuten eta um, emankizun hori, beraz, telebistan. Eta aurkitu ginuelarik orain ere, Jacques Chancelen eta laguntzaile batek erantzakun, abai, ah, emazte gazte hori, hor, eta bigizonen artean agertu baizen, hor, eta zera zen... Eh, uh, Mario del Monaco, eta lehena ez dut gogoratuko orain. Um, bai, Pertze bat bai izena ez du. Eta, eta gogoratzen zen, pentsa, badire berrogoita lau urte, eta gogoratzen zen bai bai gazte hori etorri bai zen eta orkestrarekin kantatu zuen eta bai bai eta orduan jendea gogoratzen zen entzun dut geroztik ere uh, eh, Jose Lanzak eh, ez, ez zen biziki frantzian eta bere zirkarekin eta telebista saio eta etortzen zelarik bai honarat galdetzen zioten eta zu Jose Lanzak zez hau zuen duzuen menuzko alegian eta ez ditxu Ah, bai, hori zunakien, eh? Bai, eta gauza <laughs> bitxiak edo bereziak, eta ofta... Bai, zirko hain egiten zuen ez ditugu. Hori ere, bai. <laughs> <laughs> Hori ere, bai. Baina, olako gauzak bat dire, eta ez ditugu guk eta aski eh, neurtu azkenean, eh, bon, eh, beti lujalde batek edo erri batek, hizkuntza batek behar du, hola, nola erran eta uh, ikur bat edo mm. norbait, ola ezagutua dena, orain menturaz bertze izen batzu dire, baina norduan, eta gero, uh, biziki interesgarria dena ere da, Bon, ba, pentsatzen dut, artista bezala, nik ez dut ezagutu, bera, pentsatzen dut, uh, etapa orduan ibilbide aski labuja du, labuja izan zuen, baina eh, etapa bat baino gehiago bada izan ditu, eta hor gogoeta edo dudak, edo zalantzak izaten alditu, edo zen pertsona bezala, edo artista bezala, baina iduitzen zait, komplexurik gabe egiten zituela gauzak. Eta horrek eh, interesatzen nau biziki zen orain ere ari gara gogoetatzen ea hori hola egiten aldean hau bestean. Ta iruditzen zait arek egiten zuela bere ekarpena Eldu zitzaion bezala, eta ikusten da aski desberdinak direla ere momentu batzutan, zen da momentu batzutan badire aurrentzat eginak diren kantuak, egu behiko kantuak ere, eta gero eh, Ameriketako kantuak hartu oiek euskara zeman, eta gero badire estilo batzu edo pianoarekin, edo orduan bada, eta orain ikusten dugu, ikusi dugu behiki aste honetan, ere, siberoko kantuei gehitzen alote zaie, doinu behirik edo, Nik ez dut uste ez kain bertze itzuli emanen zitula gogoetatu, bai seguraski, benan egin, erakutsi, eta jendeak maite edo ez maite, baina horrek ere egiten du, orain entzuten dugula congratulation hori berdin inglesez euskaraz nahasiz eta, eta ikusten duzularik data, orain egitea, orain ari gara batzutan pentsatzen, posible dut hori egitea, bai, hori egiten bat dut bai, zehanen bai. duten, eta ikusten duzu noiz egin zuen, zein urtetan, eta orain ere ematen dute, iratietan, enuka ipatu behar, baina beste irrati gazten, egiten den irrati batean ere, eta hor ematen dute, eta biziki ongi pasatzen da, mhm. orain ere. Ba, bai. Ja, jasoia duzu zen gaur egun ere disketxe batzuekin eh, zaila da eh, gauzak irekitzea eta bakarrik euskaraz kantatu behar dugu, ja, ere musikaria izan ez, musika guretzat uh, eh, unibertsela da. Eta, ba, congratulation uh, manezagun adibide hori, uh, gara jartan ere zen eiduriz uh, uh, arazorik grabatzeko eta gaur egun argira bentsaketan, bai, kantu bat inglesez euskal diska batean, uh, flora, zaila. Zergatik, zergatik. Eh, Kalifornian ditugu, eh, ez dakitzen bat lehen guzu, gugez, baina Argentinan ditugu ere uh, gaztelerez kantatzen aldugu, edo frantsesez ere, eta gainera gaigira gai gira kasik lau hizkuntzetan hitz egiteko. Hori egia da, egealitatea da. Baina zungo beste pieza bat, zuen zer nahiko zenuketen zuen orain nik egia jan den denak maite ditu zartuan badakizu, ni eh, publiko ona naiz. Ona naiz gero hautatzen ditut ere batzu, baina egia jan ez ditxuren errepertorioan eta hor hautatu ditugun kantuetan, a, eh, ez dakit, bat bada, eh, maiz agur maria ipatzen dugu eta ah. entzunen dugu gero, baina libro zare eman dezagun hori ah, biziki polita da. libro bai. Gantzaiten aina dezu, nire aldetik. perdido. estiloan. Bai, eta entzuten dugu, ere, bai. lapurtera edera, libro bai. zare, eh, gutitan erabiltzen den, eta formula, orain zira, ari da nagusitzen denetan, baina eta egia da, familia bizkaitarra, baina ongi lapurtara, eh, ez ditxu eta iker, Eh? Beskoitzen, bai. beskoitzeko baserrian eta sortu bai ziren, eh? bigazteenak. Eh, bai, bai. Gutz eta azkenak eh, ikerta ez ditxu leku edirian. Mhm. bai. E, dokumentalari begira, ipatu diguzula, ekukotasun ezberdinak bildu dituzula, familiaz gain e, maite dirin bat entzuna izango dugu, Feliz Linares, e, Gonzal Mendibil, e, Jose Mari Riondoera ipatu duzula. E, Lekukotasunak bilduz, e, estitxun olakoa zen kontatu nahi izan diguzu, eta baita artistikoki izan zituen etapa ezberdinak ere. Bai hori da, eta e, uste dut e, bakotsak izan zuela esperientzia bat, eta biziki indartsua, ordan biztan da, gain-gainetik eh, familiak, biztan da, eh, ikerri galdetzen diozularik, eh, iker ezautzen dugu, kantari gisa, aritzak taldeko buru, eta bertzelare, txisteak kontatzen, eta historio, ugutz ezautu euskal telebistan, txiskola batzen emankizuna, irkus ere nokestu ezagutzen, margolaria, eta marmila saltsetan ibilia, edurne ezautu noen, ba, ez dut familia oso egine, menan gizan ere, bai, beskoitzerat deitzean eta arek hartzen du telefona, eta gero nahi eta gorka bizten da, eta koldo, zautzen nituen hemen aritzaken, eta gero bai honan, eskuinta ezkert, iskakateatzean, eta bon urteak eta pasatzen baitire ere, baina bai. bon, bat edo, proiektu bat edo bertze egitean, eta orduan, bakotsak izan du, uh, eta nahiak, eh, uste dut, uh, eh, zatzen nahi hemen, nahi niz, baina nahiak izan du, lotura biziki indartsua, uh, ez ditxurekin, eta gero bertzeak ere, uh, behiketariak dira, batzu, eta maite dirin kantaria, eta maite dirinek biziki eh, maite du, ez ditxu, atzo eh, ikusi nuen amiarritzen eta mm. berriz ere aipatu dugu, eta olako adiskidetasun handi bat, eta sentitzen da orain ere, eta ikusten dena ere, bizten da, um, eh, familia gelditu da, pena horrekin ez, ez ditxu zendu zela, eta gazterik, baina berriketariak ere aipatzean, eta horrek unkitu gaitu biziki, edo, da, Bakizu jendea iniz ezagutzen dugu azkenean, urteak pasatzen dire, baina nolako emozioa orain ere eh, ez ditxua ipatzean, ez dut den dena salatuko, baina Jose Mari Riondo nik ez duen sekulan ikusi. Eta Jose Mariri ondok ezautu ditu Salvador, Makin, hemengo handienak, pilotari guztiak, politikari gehienak mintzarazi ditu, kantariak ere, lurdesiri ondoren mm. eta lengusuak ziren, eta bon, ezautu ditu kasik denak, eta adin batera heldu baita, arek ere zuritxarrez, bainitz, ere, beren azken egoitzarat eh, segitu ditu, edo eraman ditu, baina ez aipatzean, biziki berezia izan da, eh, oren bateko solasori, eta Iriondo ondo ezautzen dugu, baina nik ez duen, behine, horrela ikusi. Gero ze ere, badugu eskuzo inularia, eta uste dut, ba, euskal musikan ezin dela aipatu, azken ogo, jogo eta urteak edo ze aipatu gabe, eta ze jarluk uh, eh, aritu zen amak bat urte, ez eta markatu zuen biziki, gainera hemen salatzen aldut, eh? nik egin dizkiot, eta galdera zohotzenak edo gaiztoenak akautzen artean, zeren... Eh? Bai, ah. bai, bakizu batzutan, ba, onberriketaria dena, ba, ditu, baina negia da, ba, azkenean, zaila da, ere, Olako filma bat egitea, ogoita bor urte geroago uh, guk omenaldia egina eginion ez ditxuri, baina horren eh, uh, batez erratea, zein ona, zein edera zen, eta hori guzia, ba, bai, biztan da, ala zen eta ala erakutsi nahi ginuen. Baina behar da, pixka bat sakondu gehiago, eta pentsatu nuen, Gerard galdetuko diot, eta behiz galdetu, eta hola, eta erraten zautuen, baina zuetorri bat zala, eta gero eta gehiago horatzen zuen, eta egiazki, hola zen eta egiazki, eh, errespetu handi bat baizen, kantari musikarien artean, eta holako Eh, emozio handi bat la pasatzen da eta gero filma euskaraz da gehien gehiena eh, amarretaik sortzi eh, euneko laro goi erran behar banu euskaraz da baina gero baditugu hiru presuna frantsesez mintzo direnak eta bi gaztelaniaz eta hala ere naiz eta gehiengoa euskaraz izan Eh, eskuar ez dakitenak ere posible dute segitzea. Neri ala iduitzen zitzaidan eta ikusi dugu bai Bilbon, bai eh, Senperen edo Durangon erakutsi dugularik, eh, baziren jende batzu euskara ezakitenak eta ez da azpidatzirik, ez da, behar badan oizpeite ginen dugu bertxio bat frantzesez, baina mm, euskararik ez dakienak ere posible du hori segitzea, uh, biztan da, ez ditxuen zuten baita, kantatzen, ikusten, dugu, Hai, ba, ere... Dira, ere. Hori da. Hori Artxiboak, hori da. Eh. Eta hor ere, eh, poz handia, zeren uh, artxiboiek ez ziren galduak, baina Parisen ziren, uh, Oksitaniako tolosan, eskuin eta ezker, hola, sakabanatuak, eta orduan hori importanta da, ez ditxuren inguruan bereziki, baina oroak gure lanak egitean, eta ez gara dutenak, baina uh, poz hori eh, Euskal Herriko ondarea, sakabanatua dena eskuinta ezker, unatek hartzea mm. eta erakustea, eta baina biziki uh, eh, jantzen duten perlak deitzen ditut horiek. Ba, ba, guretzat ere, familiaren zat izan da, fen franken ikerketa biziki uh, bon, garrantzitsua, zenta bildu ditu irudi edo edo artikulu batzuk, bon, uh, Pariseko irudiak izan dira hor Eh, Bilbon ikusi dutan eh, zera dokumentaran, eh, uf, kolpe bat, Za, pentsatzen ginuen gainera espres egin zuen ez jaitia aseman zituela, eta bat batean, puf, ateratzen da Jean uh, Jacques Chancelleko, ba, grande ezitzurekin eta gainera agurmariarekin, uf, Baina, enizun gezuja... Galdu zu bai. ego, eh? <laughs> Enizun gezuja egan, nahi, haze, astapenian ez genituen atxematen, bai, ez genituen atxematen. maten. Baina, nire, nire, nire, nire, nire, nire, nire, nire, nire, nire, nire, nire, nire, nire, nire, nire, nire, nire, nire, denbora aurrera doa eta aipatu nahiko genituzke beste kontu zonbaitzu, eh, beste data batzuk ere baitira tarteko eta mm, eh, ez dakit, agur maria ipatu zuela, Bai, bizik interesgarria da, zeren orain uh, bakea, hainitza aipatzen da Euskal Herrian, eta hain beharrezkoa duguna bakea, baina niduritzen zait, uh, ez ditxu hortan ere aintzindaria izan zela, erran duzu, hastianen aia agurmaria, uh, ez da otoitza, eh? en, otoitzaren estilo bat ola hartzen du, baina bada gauza gehiago, eta bakearen urtsua ere baginunke, eh? eraman hemendik uh, gezurra, gorrotua, eta ekarri zure galetan, bakea, justizia, eta biziki, hitzu esakona onak dira eta hoiek erraten zituen, hoiek kantatzen zituen duela berrogoita zazpi urte, badu mende erdi bat, hortan zela jadanik ez ditxu. Orduan hortan ere, aintzindaria eta eredua ba, izan ba, da. Eh? Gero kontutan hartu behar da ere, familian bizi izan duten, eh, dituzten gauzak ere. Eh? Orduan, eh, eh, Espainiako gerlatik ateratzean hemen beste gerla bat, oan gerla ezagutu zuten, orduan behar ba, bon, garai hortatik ateratzean bakia nahi zuen kantatu ere. Bai, bai. Mm zenbat urte, zehon zinen kantuan? Uh, berekin amairu urtekin hasi nintzen, eta zendu zenean ogoita bost urte nituen. Mhm. amabi, amabi, azken, uh, azken eman zuen uh, uh, irunen, uh, otsailaren uh, uh, sortzean edo, uh, largoita amairuan eta berekin nintzen taularen gainean, eta kontzertua, bon, zaira izan zen, eta aski uh, zendu da, eh, egun uh, ondotik, eta mm, ni berekin nintzen, eta irudietan ikusten da, eta hori zaila izan da ere berriz ikustea, Bena, mm, ez, ez zituen nahi kantuak bukatzen, ez, zuen energiarik, uh, bizikiak ituazen, eta ulertu nuen, jadanik hor, bon, nik, e, behar nituela kantuak bukatu eta bere ahotsa ere hartu, eta bi ahotsetan kantatzen ginuen, ja hor, eh, konzertu horretarako ezen posible izan. Eta hor, eh, bon, ulertu dut ere, fen ulertzen duzu, baina ez duzu ulertu nahi ere, ulertzen duzu. Hmm. Mm. Eta argi izan da niretzat transmisio bat izan dela nirekin uh, konzertu hortana. Zerbait pasatu da niretzat. gero, ezin ere esinestu uh, joaiten zera berroita sortzi urtekin eta nik proiektuak nituen berekin egiteko ere diska bat edo eh, kantatzen genituen kantuak grabatu edo ez dakit konzertuetan eman edo eta hor, bon, moztu da pam, eta utzi gaitu uh, be, bai um, Baina, utzi gaitu, baina beti hor da, eta gure bihotzean, eta bere kantuak hor dira, eta, eta bon, ikusten gau jere behiz eh, ezitzurekin <laughs> gira, orduan eh, ez da inurgun mhm. eh, Denbora gainan baitugu, erranen dugu ere bere omenez kantaldi berezi batzuk ez? Edo bi behintzat eskeniko dituzuela? Bai, familiaren bai guretzat ere kajika, fein, baiunako kajika egin dutenean bere omenez, uh, pentsatu dugu ba, uh, behar ginuela, behar ba tauraren gainean egin uh, eh, zera bere kantuak aurkeztu eta bai uh, ipajaldean, baina bereziki behar ba bilbon. Eta azkenean lortu dugu eta eginen dugu uh, omenaldi bat Bilboko BBK aretoan uh, martxoaren amazazpian eta beste bat ehm, Baionan, Baionako antzukian apirilaren batan, eta hau da, um, Bilbon izanen da uh, Jose Mari Iriondo ehm, ez zitsuren uh, eh, zera bizia orkesteko eh, ikusgarriaren aintzin, eta gero uh, Gonzal Mendibil eta Niko Etxart, eta Robles Familia, irubelda unaldi eta olaren gainean, Eh, nire anaiak, nire, nire semeak, nire ilubak, nire, bueno, aita. E. Babidata, kontutan hartzekoak, martxan esan duzu bilbon eta bai, apirilan baionan. Bai, eta apirilan beste gomita batzuekin, Arduan, espero dugu ere aurkez le, lea Frank hemen izanen dela, libro balin bada, ikusiko. Eta, eta ere kantiruki, uh, kantiruki taldea, Eta jantzaleak ere taldeaz, da eiak izan dira ere eh, ez itxurekin eh, Kaliforniarat, eta askotan izan dira taularen gainean legarrekin, orduan betxatu dugu ba, gomitatzea dela ba, zerbait eh, argia. Eta oroitaraziko dugu ere dokumentalak beraz ikusi al izango dugu laste bukaera honetan beskoitzen beskoitzeko oso berezia izango da, eh? Bai, ze nik egin nuelarik filma, pentsatu nuen, bo Euskal Telebistan emanen duten noizpeit, baina data ez dugu oino, aipatuko dugu bilagotik, baina gero pentsatu nuen, bo, ez aldian aizuten bilbon egin, eta nik gero senperen, biztan da, bakotxak bere aldera tiratzen du, <laughs> baina nahi nuen ere beskoitzen eman, zeren uh, ikerkutuz pixka bat uh, ez ditxuren bizia uartu nintzen, atxikimendu haundi, haundi, haundi aziola, eta beskoitzeri, uh, sortegiari, sortetxeari, kantu bat ere bada, beskoitze maitea, ezin bizi uh, eh, eh, uhun, eta olako gauzak, eta biztan da beti, eta gerore uh, eh, bilbo eta beskoitze artean bizi izan da, eta gerore uh, beti izan du atxikimendu hori, eta Eh, kasikazka mementuetan ere, eritzean ere, bon, etortzen zen, maiz, eh, beskoitzerat, eta hor bizi izan dire beti eh, beskoitze eta bilbo artean, eta nik nahi nuen beskoitzen erakutsi, benen ez baitut neho ezagutzen beskoitzen, eta <laughs> kolpez izan nuen eta deia ikastolatik, beraz ikastola izanen da antolatzaile alde batetik, eta bertzetik, eta bizik importanta da ikastola izatea, eta baitare beskoitzeko erriko etxea, eta haiek biziki atsegina hundi, zartu gaituzte, gomitatuz, munduko egestasun guziak emanez, e, ez zuten haute txiguziak ez dute baita espada ez ditxu ezagutu, baina bai horre handiz hartzen dute, baina gainera kulturaren zat areto berri bat badute, bisintxo gela, eta han emanen den lehen uh, filma, edo lehen espada, uh, oski berria baita, uh, ez ditxurena, beraz, uh, larun bat untan, ratxaldeko bortzorenetan, eta deneri irekia da, eta plazer handia egiten dauzeren zeren uh, nik ez beskoiztarek, aspaldiko beskoiztarek, betiko beskoiztarek, bai ez ezautu zutela ez ditxu, familia osoa, amalu hostatua ere, eta orduan horiek uh, beplazer izaten aldu dute berriz ikustea, kantuz beraz eta berriz zutea ez ditxurean bizia zoin izan zen. Hori beraz beskoitzen eta gainera badugu gauza polita, zeren filma bat egiten delarik, ez da bakarrik nire itzaldia eta filma ondotik, hor sustatzen albada bakizu zerbait eta lau eskola badire beskoitzen eta lau eskoletako aurrek ere kantatuko dituzte, ez ditzuk aurrentzat egin zituen kantuak, Dai. nahiaren laguntzarekin. Dai. Ta, bon, nien naiz neok, behak izu, berriketari baina sustatzen alba dire, olako gauza txikiak, eta eh, Euskal Kantuaren aldeko proiektu bat da, proiektu sumea, baina eh, ekartzen aldituena ola bere gauzak, eta sustatzen da hemen kantatzea pixka bat beskoitzen, menturaz ezpaizen eginen berze molde bat, ez, biziki ongietorria da alde hortatik, eta gogoa dut, eh, ikusteko, eta pentsatzen dut biziki berezia izanen dela denentzat, eta gero filmak ekartzen ditu batzutan eh, ez ezusteak eh, Bilbon gertatu zitzaigun ba, onden dena ez dute egan behar, baina pasatu baita erraten alda. <laughs> Momentu batean, filmaren eta momentu yeah, batean, hasi, badire momentu biziki indartsuak, eta bat uh, aski indartsua ere, eh, Felix Linares eta kazetari talankideak aipatzen duelarik, uh, bon, baiunan eman diote uh, karrika bat ez bederen baiunan eman diote zerbait, uh, Bilbok ere ongi eginen luke, pentsatzea ez ditxuk ze karri dion uh, zeren eh, hainitz kantatu zuenan, jende hainitz lagundu zuen ere, uh, ez ditxuga hualdiak egiten ziren Bilboko aste nagusian, Ejamun Martikorena eraman zuen, talen aldiko zan kantatu zuen uh, Bizkaiko hiriburuan, orduan olako anekdota frango bada, eh, azkenean ez da gure gauza bat orain atzatzen dugura da, horaz, inez, garrantzitsua izan da kultura eta uh, musika mailan, eta hori erraten zuerarik Feliz Linaresek publikoa hasi zen txalotzen. Eta, bon, gaizki da hori... Ba, Bilboko erriko etxea ari dela pentsatzen ere? Bai, bai, bai. Hori ah. itzen mantza buten, gero hauza pesari erranion, duzu, eta jendeak txalotu zuen, eta gaizki da nik erratea, ez dut gogoratzen filma batean, un erdian eh, jendeak txalotzen duen, eta entzuten da, Felixen eta dirazpena, eta ondotik hauza pesak hori errantzaukun, bi gogoeta eginen dituztela, eta bai pentsatuko dutela zerbait orduan, bon, gure harritikia ekartzen alba dugu, eta batzutan, uste ustegabeako laba dire, eta mm, berezik ez zat, kantarien zat, eta emazteen zat, uste dut? Emazteen zat, bai. bai. Eta bai. zenbat kajika dira emazte baten zera izenarekin. Mm -hmm. Beraz, beskoitzen larun batean, eta biharamunean aldu den, arratsaldeko lauetan, ere erakutsiko dugu filma, eta han ere atsegina undiz gomitatu gaituzte, eta guk atsegina undiz hartzen gomita biztan da, zeren ez ditzuk kantatu zuen aldu den, eta orain ere gogoan dute kantaldi gura eh? biziki natural kantatu zuela, eta mm, biziki uh, aspaldiko historioa da, egia da, badu hogeita bortz urte du zela, uh, bortz basai urte lehenago, taulak utzi zituela maleruski uh, eritasunaren gatik, baina jendeak goguan du, eta jendeak maite du, beraz, erakutsiko dugu, eta gero martxoaren sortzian ere, donostian erakutsiko dugu, eta gero eskuin eta ezker albada erakutsiko dugu, alden toki gehienetan. Mm. Eta telebistan ere ikusiko dugu mendik aste baitzutara. Bauntan muratuko dugu gure gaurko emankizuna, eh, beste amaika atal ere egin gintzazken, estitzuren inguruan. Bai, nuski, bai. Baina Nire ondatzeko. Bai. Eta filma nola egin dugun ere, mekingo fasten bat dut, bat dugu bortzekun eta, eta sai gau. Egia. Bai. Bordan, eh, beste baterak utziko dugu. eh, ontan buratuko baitugu gaurkoan gurea, eta azken kantu bat erentzun nahiko genukelako, eh, zuen autoan utziko nuke. Zein? Naia, zuk egan behar duzu, zuzera hemen artista. Enbe, ez dakit, eh, goazen ikastolara, eh, zera beskoitzeko dokumentala mm -hmm. eta jaiteko, ba, Eun uh, eh, aur izanen direla nerekin eh, kantatzen uh, datorren larun, batean, eta goazen ikastolara, hor ah, ez duzu hor, goazen ikastolara. Goazen merkatura dut. Ba, goazen merkatura, egiteko da, eta alaitasun pixka bat sartzeko bai, bizikuntza. Ba, osongi, ba, mil esker. Mil